وتعالى njega slavimo i veličamo i od njega oprost i uputu tražimo. Koga Allah subhanahu wa ta'ala uputi, ti nećeš naći nikoga da ga s toga puta skreni. A koga Allah te bareke wa ta'ala i svoje mudrosti i pravednosti ostavi u zavodi, ti mimo njega nećeš naći nikoga da ga na pravi put izvede. A zatim, najispravniji govor je govor našeg stvoritelja subhanahu wa ta'ala. Najbolja uputa i uputa njegova roba i poslanika Muhameda sallallahu alaihi ve sellem a najbolje stvari po vjeru su novotarije svaka novotarija je zabuda svaka zabuda voli u vatru poštovani džemate draga moja braćo plemenite wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuh wa ala Allahu tebareke wa ta'ala koji nas uputi Hvala mu subhanahu wa ta'ala koji nam omogući da i preko ovih sredstava od onoga znanja koje nam on subhanahu wa ta'ala dade dostavimo ljudima ono što smo naučili od Allahove te bareke wa ta'ala mjeri. Tema je velika i duga i sažeta ja ću za Allahovu te bareke wa ta'ala pomoć pokušati u što manje da odašiljam poruku onu koju sam i pripremio. Allahovi neprijatelji, braću moja draga, dobro znaju da se akida Muhameda sallallahu alaihi ve sellem, a samim tim i oni koji su ponijeli tu akidu, nikakvim topovima ni tenkovima, vallahi ne može. Oni su to dobro upoznali dobro su znali da ovu akidu ne mogu razbiti oružjem. Pa su se Allahovi neprijatelji od kršćana, židova i njihovih sluga i pomagača i svih sorta kufra vidjeli su da protiv tekvira ne mogu ništa. Pa su povukli poteze koji su im, hajde da kažemo, ovodinjavički i uspjele, uspjeli kako kod svojih pomagača, tako i u slabih srca nekih muslimana. Serijski zločini, braćo moja draga, krstaškog zapada su sve više uzeli maha, a s ciljem da se uništi sve što je ili što liči na islam što je muslimansko. Ili da se pak ako ne ovo prvo unese strah, ili da se pak unese strah u srca muslimana. Zašto? Pa kako bi se oni slabi i oni koji se boje zapada, Amerike i njegovih taguta, kako bi se bojali najveće terorističke putem, demokratskim putem izabrane države i njezinih saveznika, da kažemo Britanije, Francuske i njihovi pomagača. I u velikoj mjeri, braćo moja draga, ovo im je uspjelo da ono što imaju kod sebe, a to je čisti terorizam, na očigled čitavog svijeta, da ono što imaju kod sebe pripišu Allahovim robovima. I da sa svojim oruđem i sa svojim tenkovima i programom na oči i muslimana i čitavog nevjeriškog svijeta da vide uništavaju kako bi zaplašili slabe muslimane I tako, među tim muslimanima, od tog straha, neminovno je da će se pojaviti i njihove sluge. Pogledajte, braćo moja draga, kako se, kako se vješto kriju iza ljudskih prava i njihovih konvencija, kako to oni samo nazivaju. To jest, želim da prikažu ljudima kako je ovaj sistem njihov ljudski koji su izmislili demokratija, nazvanim demokratija, dobrobit za čovječanstvo i zaboravljaju, to jest zaboravili su da ta dobrobit proizvodi i proizvela je najveće teroriste ovih vremena u kojima živimo. I proizvela je ta dobrobit, ta njihova dobrobit i ta njihova ljudska prava i te njihove vjere koje su izmislili na osnovu kojih uništavaju sve što ljudski rod može da izumi. proizveli su najveće gadosti. Zar to nije istina, valah jest? Dok se sa jedne strane hvali svojim ekonomskim prosperitetom i svojom ekonomijom i svojom, kako kažu, civilizacijom, gdje su i za životinje našli prava, s druge pak strane, oni koji su ih pustili da dođu u, isl u muslimanske zemlje, ili tamo još bolje gdje, gdje god da muslimani žive, dođu i pokazuju da oni uopšte nisu ono na što se pozivaju. Naprotiv, pokazuju da su čisti lažovi, da su čisti lažovi, jer zato i jesu i mislili demokratiju, braćo moja draga, i za koje se kriju. Zašto? Zato što je to put vladavine naroda. Zašto? Zato što kad narod izabere sebi vođu, ko što je ovoga puta Amerika, najveći teror, terorista svih vremena, najveći terorista svih vremena u stanju da ta crna kuća i bijela kuća i kako je zovu ima pravo da propiše zakon god njoj vrijeme zahtjeva i odgovara. U kakvim god prilikama ili neprilikama se nađe, ima nikakav problem nije da izmisle zakon i ga da dopišu ili da nešto odizmu. Zašto? Samo da bi muslimane, da bi muslimane tlačili, ubijali ili zatvarali. I pogledajte, braćo moja draga, zato danas nije tako. Zamislite, zamislite da vlasnik kući u jednoj sobi drži, u, u svojoj kući, u jednoj svojih soba drži i muči ljude na najgori način. U jednoj svojih soba, a u drugoj sobi primi goste sa osmijehom. A u trećoj objašnjava na koji način Na koji način je to uspio da napravi tu svoju kuću, da to sve, da napravi, po navodnim znacima, nekakav sklad u toj svojoj kući. Jutra će objašnjava, dok to objašnjava, prilike koje gosti dok sjedu sa njima, čuju i susjedne sobe, vraćo moja draga. On to njima opravdava. Zamislite takvu kuću. A njegov sagovornik, onaj što ga sluša i što mu je došao, i onaj što ga je ovaj srdačno dočekao u svojoj sobi i lijepo ga primio, počne da razmišlja kako kako i on da pozove tako takvog gosta sebi, pa da mu sredi to stanje. To je, braćo, moja slika ovih terorista. To je slika ove demokratije. Ovo je moj vlastiti prikaz ove terorističke države, kako je nazivaju Amerika i njezinih, i njezinih sluga. Najveća zamka, braćo, moja draga, najveća zamka, pogledajte, je lažni ponos koji ova teroristička organizacija nudi svima lažni ponos koji će valaji biti slomljen. Valaji će taj lažni ponos biti slomljen, a ponos njihov lažni leći, leži u čemu? U to njihovom baš, kako smo na početku rekli, E, kako oni imaju McDonald's, kako oni imaju te najbolje, te najbolje uslove za život. Najbolje uslove za život pa ste zbog tih uslova došli da vidite kako muslimani žive, pa ne možete da im lijepo otvorite vrata, nego otvarate vrata svojim dalekometnim artiljerijskim naoružanjem i svojim pametnim bombama od 16 ili ne znam koliko tona. Kako otvarate vrata muslimana u Faluđi, u Iraku, u Palestini, 50 godina terorišete muslimane dinem svijeta. 50 godina židovi udaraju muslimane sa vašim oružjem. I to pod plaštom vjere koju nazivate demokratija. Sve su, braćo moja draga, ovo serijske ubice. Ovo su serijske ubice. Zar ti teroristi u kojima stasili atomsku bombu i ubili 200.000 ljudi? Zar to nije Zar to nije terorizam? za taj terorizam ne treba spominjati a? ali je Allah ostavio da se o njima spomeni i da se spomenu takvi teroristi valaj nema većih terorista od njih i njima slični i oni koji pomažu i rade za njih pogledajte braćo moja draga kako Amerika i njihovi teroristi lažni ponos daju Iranu i šijama kako? vrlo jednostavno puste šijske tagute da govore kao navodno službi islama lako je kad ovaj narod neće ni da otvori Allahovu knjigu pa da vidi ko je musliman ako nije i oni puštaju da govore zašto to je svjesno i ciljano i vidjet ćete na našim medijima njihovim kako puštaju onog psa da on kao navodno ne boji se Amerike i on je na oružan zašto ga čuva Ajmo se zapitat zašto ga nisi upotrebio i pogledajte šta se onda desi tada slaba srca muslimana i oni koji ne poznaju Allahovu vjeru vidjet će da je šijizam pod navodnim znacima prosperitet za muslimane i da on šijizam daje ponos a ne one koji se bore protiv Amerike i koji ubijaju teroriste američke i one koji dolaze da tlače muslimane. Sve su ovo, braćo moja, sve su ovo putevi serijskih ubica i terorista koji žele da utrnu svjetlo islama. Braćo moja, da li ste čuli da ovi teroristi za ljudska prava, da li su ikad ustali protiv velikih pametnih bombi koje uništavaju na sve što naiđe? Da li su ikad ti borci za ljudska prava kod koji i pas ne smije da mokri da pometne izbod njega. Toliko je Allah ponizio. Nikad nismo čuli da su dirili svoj glas protiv, protiv ovih njihovih pametnih bombi koji nekad eto skrijenu pa ubiju stotine, dvijesto ili dvijestotine ljudi na nekoj svadbi. A s druge pak strane fale se kako mogu da gađaju umetar. Vidjeli smo mi u Bosni kako vi dobro gađate. I ono što treba da nas interesuje, braćo moja draga, čijim to oružjem njihove sluge brane da se brane muslimani, u čijim to rukama se nalazi oružje koje 50 godina teroriše muslimane u Palestini, u čijim rukama sa istim programom programom koji su ljudi napisali i proizvali subhanallah muslimani hoće da izađu na svjetlo pa tim istim programom braćo moja draga oni terorišu muslimane tim programom koji štiti ljudska prava pod navodnim znacima i daje slobodu ljudima na svijetu istim tim programom oni zatvaraju našu lemu ubijaju naše muđajde zatvaraju naše sestre siluju sestre muslimanke pod kojim plaštom kako su oni demokratski izabrane vođe da šta? Da ubijaju slobodno kako nas nazivaju teroristima. Kako nas nazivaju teroristima. Postavlja se pitanje, braćo moja i sestre, kako su došli na arapski poluotok? <coughs> Hvalite mi. Kako su došli? Kako su ti zlotvori smjeli da pomisle da dođu To jest kako su zlotvori smjeli da pomisli da ih puste da dođu na arapski poluotok. Ko to s njima se razvije? Pa nisu s mjeseca došli. Zašto oni nisu reagovali? Pitanje je na koje i kako treba dati odgovor. Allaha molim za iskrenost pa ne mogu ja, ne može u moju kuću ući niko dok ga ja ne pustim. A stranca ne možeš pustiti u kuću ako ga ne znaš. Ne možeš pustiti neznanca u svoju kuću jer ga ne znaš. U suprotnom ako ga pustiš i dočekaš lijepo, to znači da ga dobro poznaješ. To znači da ga dobro poznaješ, sluge ta guta. Vi ste i pustili zato što imate istu akidu niste ih pustili zato što imate iste ideje i sasvim je razumljivo da muslimani i oni koji više nemaju snage ili pak ne mogu da ustanu osim oni koji je Allah počastio pa se bore na Allahu putu protiv takve Amerike sasvim morale sebi da dovedu šta u lemu u lemu koja je u očima oni koji su ih slušali ili dojuči ili ne znam dokad imajte kako visoko mjesto i to je i kako jako jako oružje braćo moja draga da tagutske vlade vlade koje su pustile da amerikanci i američki psi francuski britanski hodaju tlom Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam Oni koji su ih pustili, sasvim je razumljivo da bi vladali masama, treba im ulema koja će im doneti fetve. Kakve fetve, braćo moja draga? Koja će im donijeti fetve koje su oprečne fetvama Muhammeda alaih salatu wasalam. I to danas rade. I to danas rade. Gdje su im fetve? u džihada Haridijama jer ako ih nazivaju ako ih nazovu ili suratom džematom ili džematom muslimana onda bi bili u velikom problemu pitam sebe i vas braćo moja draga dok su Rusi bili u Afganistanu te vlasti i one koje jesu tagutke i koje nisu ako im ima i koje nisu Zašto je tad bio džihad propisan i svi su pomagali protiv Rusa. Ali kada je došlo, kada je došlo američki pas na afrički poluotok i kada je došlo, kada je Amerikana sa svojim tabutima i pomagačima došao da slavi pobjede na zemlji Muhameda sallallahu alaihi ve sellem. Šta je se onda desilo? onda da nije džihad Tusa koji su bili muđajdi u očima te iste uname i vladara danas su šta? danas su haridije danas su tekfirovci nema Allahi to su naša braća u islamu ne možemo da ih pomognemo rukama ne možemo da opasavamo svoje sablje i da uzjašujemo konje prema tamo ali vallahi uputit ćemo Allah u dovu da čujete da smo putili dovu da im pomogne protiv vas o, u nemu taguta da im pomogne protiv vas jer mi svoje stavove sprem njih nećemo mijenjati ako i imaju neš, nekakve greške mi smo bili u ratu znamo kako je utiđite tamo da vidite kako se situacija na ratištu može promijeniti za samo 3 sekunde. Ali vi niste osjetili miris krvi, niste osjetili miris džihada, niste osjetili kako je kada ruke i noge lete. I u sekundi se treba donijeti drugčiju fetu. Lako je donijeti fetu i tako kategorisati ljude da su haridije i da oni šta blate ovaj umet pa ja vas pitam ko onda diže ovaj umet na noge ko će ga uzdignuti ako ne ti i takvi i njima slični i za ovoga braćo moja draga stoji svaki onaj ko ne voli da ljuti Allahove neprijatelje i za ovoga stoji svaki onaj ko ne voli dominaciju Allahove te bareke vjeri Iza ovoga stoji svaki onaj ko mrzi poslanika sallallahu alaihi ve sellem. Ne možeš mi reći da ti je Obama prijatelj i da gledaš mirno kako iznad tvoga grada dok ti ko bajagi plaćeš i pućeš Allahu dovu lete rakete. Planetarne rakete lete i tamo će udariti na nečiju sofru sa dva krompira i rumansko selo dođeš i da to gledaš mirno ne vallahi, ne vallahi kako možeš biti, kako možeš biti jedan od onih koji vole Rasula sallallahu alaihi wa sallam, kako možeš biti jedan od onih koji voli kršene i židove, a svaki dan na milijone muslimana u suri koju učimo, el Fatiha, učimo o njima, da je nad njima Allahova suđba i da su zalutali, Zašto ih uzimate za prijatelje? Zašto ih uzimate za prijatelje? Zbog čega? I zato, i za svega ovoga, ovoga, stoji svaki onaj ko ne voli džihad. Svaki onaj kom je dunjanuk sjeo srce. Svaki onaj koji voli da radi pod zastavom nacionalizma ovoga ili onoga, bidata, demokrati ili ne znam više koga. Paki onaj koga je stid reći da je musliman jer bi musliman i pusti bradu i dobije identitet muslimana muđajda na ovom putu jer bi mogao neko iz njegove famozne visoke inteligencije vidjeti kako on pobožan pa nam mu kaže eh ti si vehabija a ako si vehabija onda bi bil, mogao biti onaj šta potencijalni potencijalni terorista Zato se, braćo moja draga i sestre, i za takvih redova rađaju oni koji će napadati islam i muslimane. Zašto? Jer ako budu davali nam i prišivali epitete terorista, fundamentalista i to bude trajalo iz dana u dan, to će prodrijeti u sunnet, prodrijeti u sunnet i u svijet u svijesti ljudi će usporiti sliku o sunnetu Muhammeda sallallahu alaihi sallam. To čine sluge i to čine sluge terorista da oca po potrebi njihovi demokratski izabrani vlasti eliminišu one koji su im potencijalna pretnja kako bi nosioci suneta izgubili legitimitet kod javnog mjenja i naroda u kome živi. Zar to nije bilo u Bosni, braćo moja draga? Ja vas pitam, vallahi, zar se ovo nije desilo u Bosni? Tako nam Allah jednoga jeste. I zato se, zato se oni koji vole da službuju tim i takvima, fale, fale kako stotine godina oni na ovim prostorima ili ne znam kojim drže stvari u svoje rukama, čuvaju sunnet Muhammed alaih salatu veselam, i hvale se kako su oni jedini legalni, imaju legitimitet od strane koga? Demokratski izabrane vlasti da predstavljaju islam i muslimanima, muslimane na ovim prostorima širom čitavog svijeta. Požurili su da to kažu i požurili su da ove jadne i napačene masa naroda da im kažu i da to konstantno govori da smo mi potencijalni teroristi da više ne možemo popiti ni kahovu kod svog komšije jer može šećer kocka eksplodirat slučajno pa da se sve digne u zrak Jer smo mi oni fundamentalisti sa bradama i sa kratkim nogavicama koji želimo da ubijamo Allahove neprijatelje i želimo time da izazivamo nered na zemlji. Valahi želimo da ubijamo Allahove neprijatelje na zemlji. Želimo da ih ubijamo i da ih terorišemo jer nam to naš gospodar naređuje. Čim to budemo mogli kad pripremimo snagu i konje za boju. To nam Allah te bareke votala naređuje. Naš gospodar, gospodar svih ti teror lista i fundamenta i svih i svih parlamenta i svih zemalja i nebesa i zemlje i onoga što vidimo i što ne vidimo on nam naređuje da ispunimo tavhid u njega i da mrzimo nevjernike da činimo bera u sve ono što on te bare kevetara ne voli i što nam je objasnio u svojoj subhanahu vatara u svojoj knjizi on nam to naređuje on naređuje i to je pravda na zemlji Ljudi neće šerijat, neće apsolutnu pravdu od gospodara te Tebare Kevotala, neće pravdu pa im se dešava ovo što im se dešava. Kada nećete pravdu, Allah će vam te Tebare Kevotala i svoje mudrosti, i svoje dobrote, i svoje plemenosti, i svog znanja, prepustit će vas onima koji vole na pravdu jeste zaboravili na Allaha te bareke votala, pa će Allah pres, prepustiti vas onima koji ne more vore Allaha te bareke votala. I pogleda pravda, kako je nepravda uzela maha, da je istina postala laž, a laž je postala istina. U islamskom svijetu, braćo moja i sestre, danas se zagovara oživljavanje džahilijeta, oživljavanje džahilijetskih postupaka. Iz dana u dan se oživljava džahilijet. Zašto? A to su Allahu poslanik ali se salatu selam, Allah te bareke ve taala zabranio takve stvari, zabranio tim stopama da idemo o umete islama, zabranio nam je da idemo stopama džahilijeta. Kaže Allah te bareke ve taala ود الذين كفروا لو تغ لو تغ لو تغفلون عن أسلحتكم كاجي الله تبارك وتعالى وبريغو تزناتشيا نمي ريتي ود الذين كفروا ti bi jedva dočekali hatikum, da oslabi pažnja vaša prema oružju i oružju vašim pa da svi odjednom navali Allahu Ekber Allahu Ekber Allah te bareke ovo tjela nas obavještava on je onaj koji sve zna on je onaj koji se upriče i među čovjeka i srca njegova on nas obavještava šta nevjernici jedva čekaju on nas obavještava o umete islama kaže Allah te bareke vetala da oni da bi jedva čekali da naša pažnja oslabi prema našem šta oružju i oružju pa da odjednom svi navali braćo moja draga i premilite i cijeljene sestre zar se ovo nije desilo zar nije oslabila pažnja ne da je oslabila nego da je zanemareno totalno ovo i te kako bitno pitanje u životu jednog muslimana u njegovoj sobi djeve sablji. I pogledajte kako Allah te barke tela kaže u prevodu značenja. Oni bi jedva dočekali, subhanova, jedva bi dočekali šta? Da samo oslabi pažnja prema oružju i oružju, pa da odjednom šta? Zar nisu navalili? Zar nisu navalili svim mogućim sredstvima? Ali pogledajte, braša moja, u većini zemalja koje su bile islamske i gdje su većina muslimani, nisu trebali ni da navale, braćo moja draga, nisu trebali ni da navale, nisu imali potrebu, nisu trebali, oni su samo jedva čekali, ali su pušteni, jer su vidjeli da je oslabila pažnja, ne prema oruđu i oruđu, jer vrhunac Islama je džihad na malom putu, nego je oslabila pažnja prema Allahovoj tebareke u oćala vjeri i prema našem gospodaru, njegovim narebama i zabrama, zabranama, pa nisu uopšte trebali da žure i da to ostvari kako nas, op, kako nas obavijesti gospodar Tebare Kvetala, nego su i ovi koji nisu I ova pažnja nije ni oslabila prema oružju, nego je zamrla i umrla totalno u njima. Pa su ih šta pozvali, dođite ovamo i donesite nam dio kolača koji se zove demokratija, pa da ga i mi progutamo, pa da ga i mi sažvaćemo, ali nam to nikako ne uspjeva i neće ni uspjet, jer ćete se u tom kolaču, tako nam Allaha jednoga, u tom kolaču ćete naći otrov za vaša srca i taj kolač će neće vam stati u vaša grla i vallahi nećete ga moći progutati osim dok Allahu do Allahu te bareke ve taala dok njega ne zamolite za oprost vaših grijeha i učinite te toga i ne povratite te kolače i ne vratite nazad one koji su vam te kolače donijeli ili im ne bacite u face još bolje ili im ne bacite ne bacite u face braćo moja draga premenite i cijeljene sestre oponašanje nemuslimana je poprimilo i te kako velike i razne oblike. Zbog čega? Zato što smo pobjegli od ovih naziva. Pokušali su i prepali su mnoge. Oni su vehabije, pa su mnogi počeli da mijenjaju svoj identitet. Oni su teroristi, pa su ljudi na račun na račun vjere ili zbog ovog dunališkog interesa ili malo dinara i dirhema počeli da mijenjaju svoj vlastiti identitet i počeli da mijenjaju vallahi svoju akidu. Subhanallah. Allah te barke ve ta'ala jedno njegovih uzvišenih imena Ar-Razak, braćo moja draga. To nije samo e, Ar-Razak, nego Ar-Razak, subhanallah, da je kod njega neprekidna obskrba. On neprekidno obskrbljuje ga. Zašto da se bojimo? Zašto da se bojimo? kad imamo gospodara u čio je vlast sve i pogledajte Allah te bareke u otala kaže u prijevodu značenja ajeta u vijenici ja ajva lezine amenu la adu aduhi ve aduhekum eulijaje tulukune ilihim bil mevadde kaže Allah te bareke u otala <clears throat> Allah te bi braću u prijevodu značenja O vjernici, ja ajuhelezine amenu. Ako ste pošli da se na mome putu borite, ako ste pošli na mome putu se borite, i da naklonost moju steknete s mojim neprijateljem, neprijateljujte i ljubavim ne pokazujte. Allahu ekber. Allahu ekber. Pogledajte gospodar nebesa i zemlje što nam kaže. O vjernici, ja ajuhelezine amenu. Oni koji vjerujete. Ako ste pošli šta? Na mom putu da se borite. Na Allahovom putu. Znači, kada krenete na Allahovom put, nemojte naklonost gubiti. Jer Allah kaže, i da naklonost moju steknete. I Allah te barke tela kaže, s mojim neprijateljem neprijateljujte i ljubavim ne poklanjajte, subhanallah. Subhanallah. Allah kaže, da ćemo, braćo moja, ako se budemo s njima prijateljevali i poklanjali im ljubav, onda nećemo biti na putu gospodara Tebare Kvetala i izgubit ćemo naklonost i onda se nećemo boriti na njegovom putu ovdje stoji neprijatelju te braćo moja draga a kamoli a kamoli subhanallah ne sar, da se rađujemo ovdje nije Allah rekao ne sarađujte ne, ne prijateljujte prvi oblik da se ukine nemamo ništa sa vama a kamoli se rađujte a kamo kamoli radite za njih, a kamo kamoli da si da ih pustite da porobljavaju takvi teroristi muslimane, a kamo kamoli da se sa njima borite zajedno protiv islama i muslimana, subhanallah. Subhanallah, braćo moja draga, zajednički princip svih muslimana mora biti izgrađen na osnovi Allahu al-Bara'a da mrzimo i volimo ime Allaha Tebare Kvetala, ashabi Allahova poslanika, ali i salatu wasalam, ovoj meseli njima nisu trebale knjige, Ima nisu trebali tomovi, tomovi da upoznaju, braćo moja draga, koga treba mrzit, a koga treba molit. Njima to nije trebalo. Oni su znali lahko prepoznat ko je terorista ako nije, koga treba ubiti, a koga ne, ko je neprijatelj islama, a koga ne. Odakle ovo dolazilo, braćo moja draga, ako nisu izučavali ove stvari ako nisu morali danima da prepoznaju da li je nekakav parlamentarac i demokrata izašao iz obahove te barake od tala vjere i da li je nekakav čovjek i predsjednik koji šalje svoje vojnike protiv islama i muslimana da li izašao iz vjere nije ne valahi ovaj evra odbera u njihovim srcima je došao iz ispravnog tevhida iz 13 godina la ilahem illa la muhammedu rasulullah Ovo je kod njih bila sasvim normalna pojava. Da neko samo malo, samo malo ako se našali, kažem, samo malo ako se našali, sa poslanikom samo malo se ili se naruga, taka je odmah izlazio iz Allahove. To su bili i potvrda u ajetu surje tebe, vi to znate i imate. Nema šale sa poslanikom sallallahu alaihi ve sellem. Danas se šale poslanika sallallahu alejhi ve sellem danas nema braćo moja draga danas se šale sa sledbenicima Muhameda alejselatu ve selam pozivam vas svi koji slušate i oni koji to čuju i širite dalje neka traži u fetoma šta kaže novo šejh Semira inahullah Neka traži u fetoma šta kaže Šeru Semin kada je upitan, ajme kada je upitan od strane jednog pitaoca, od ljudima koji se šale na račun brade koju on nosi, pa mu še odgovara, pa mu še odgovara, ako se šale zato što to ne znaju, zato što to ne znaju ako se šale, i, i znaju u stvari da je to od islama i od muslimana i da je to sunnet Muhammeda s.a.v. i na tome nastave i rugaju ti se samo zato, ako se rugaju samo tebi, to sam ti izrašao početku, tebi kao liku tvome, To je zabranjeno. Ali ako se rugaju, a znaju da si ti čovjek, sledbenik Muhameda sallallahu s.a.v. kaže šeju se mim i fetoma, onda bojati se za takvog, da se na njega ne spušta propis i sure tobe koje Allah te bali, te Allah kaže u prevodu značenja, kada su rekli, kad su išli sa tebuka, a sami mi smo se samo šalili, ne, ne, ne, ne, ne pravdajte se, jasno jasno je da ste nevjernici na, postali nakon što ste bili vjernici. Što ste bili vjernici. I pogledajte, braćo moja draga, koliko se danas ljudi ne da se rugaju bradi, rugaju se propisima dina, rugaju se nosiocima islama, rugaju se onima koji na ovaj ili onaj način žele da makar u svojoj kući ili komšiluku ili u svom selu imaju koliko toliko šerijata vazeva djel, koliko to je moguće. La i kelifu lau nefse ni lau saha. Zavrugaju se takvim ljudima i nosiocima tih ideja. Braćo moja draga, ulazimo, ali nismo ni svjesni u kako opasne stvari. I onda, im, I onda im se rugamo, nazivamo ih fundamentalistima, haridžima, teroristima, onih koji tekvire i ovako ili onako, na ovaj ili onaj način. I za kraj reći ću vam primjer, jedan primjer, braćo moja draga, e, jedno predanje od, od, od imama Ahmeda, od Ebu Musa Rešarija, radi Allaho Anu, kako je jedne prilike rekao, rekao, kaže, Omeru radi Allaho Anu, hrišćanina, za svog pisara, a on mu na to odgovori, tako ti Allah, šta se s tobom zviva? Omer reče, zar nisi čuo da je uzvišeni Allah rekao, Ja i vladine amenu la te tehidu lehude vel nasara. O vjernici, ne uzimajte za zaštitnike jevreje i kršćane. Oni su jedni drugima prijatelji. Sura Majde 51. Hajde, prijel značenja. Zar nisi mogao naći pravovjernika? Kaže, ima me hatab. Rekao mu, o vladaru pravovjerni, meni njegovo znanje, a njemu njegova vjera. Reći Omer ibn Hatab, ne poštuj one koje je Allah ponizio, niti daje moći onima koje je Allah omalovažio, niti približuj one koje je Allah te bareke od udalio. Pogledajte, braćo moja, oštroumnosti, oštroumnosti ljudine Omer ibn Hataba, radi Allahan, samo je pisanje u pitanju, ne približuj, samo je pisanje, braćo moja i sestre, u pitanju, samo je pisanje u pitanju, O razumom obdareni, Omer kaže tjeraj ga od sebe, a zamislite da sa njima sjedimo i sjeđavamo se i sa njima krojimo zakone i još gore sa tim zakonima zatvaramo muslimane, ubijamo muslimane, etiketiramo i, i kažemo da su oni ovakvi ili da su onakvi, da su građani drugog reda, da pozivaju na ubijanje, da hoće da samo Allah u zakon sudi na zemlji, da vallahi, da vallahi, to nam je cilj. khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. ja'budun. Kaže Allah te bareke o teala. Nisam stvorio ljude ni džine, osim samo da meni bade čine. Kaže šehul islavi min tejmi rajmehullah. Kaže u svojim fetama, ibadet je sve ono što voli Allah te bareke o teala. Od javnih i tajnih. To je ibadet. To je ibadet, braćo moja draga. Voli Allah te bareke o ta'ala. Ako nas je stvorio, ako to ibadet činimo, voli Allah te bareke o ta'ala, vidate. Voli Allah te bareke o ta'ala, fetve koji su oprećne fetvama njegova poslanika Muhammeda sallallahu sallam. Ne voli vallahi, je to onda ibadet. To nije ibadet ono što Allah te bareke o teala ne voli, što voli je ibadet i što je došlo sa Kur'anom i sunnetom Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. Sve ostalo Allah te bareke o teala ne voli i bit će uništeno i ostaće vallahi bez spomena. Allah te barak ve ta'ala ostavlja i ostavit će spomen, ostavit će spomen preko ljudi koji žele da sačuvaju njegovu te barak ve ta'ala vjeru, bez obzira na cijenu, bez obzira šta će sa njima biti, bez obzira vana u keli tafirun, hu velezi, el se ve rasulehu bil hudave dinil haq, li uzire u ala dini kulihi, vana u keli mušikun, on je poslao poslanih herom, sa uputom podigne iznad svega, iznad svih vjera, braćo moja draga, iznad svih vjera, iznad svih sistema, kako smo rekli, iznad svega Allah te barek tala postao poslanika, da uzdigne sunnet i vallahi će ga uzdić, vallahi će ga uzdić, uveleu kjerel mušikun, koliko god to bilo krivo nevjernicima, koliko doš, god došlo Amerikanaca, Francuza, Njemaca, Danaca i ne znam kakve i koliko god vas bilo, o nevjernici, o kjafiri, o zumčari, o taguti, o sluge taguta, o službeni isti taguta, o parlamentarci, svi vi koji se, og, koji se grešite u Allahu te bareke ve ta'ala vjeru, neka znate dobro, neka znate dobro Allah te bareke ve ta'ala je naš gospodar. Allah te bareke ve ta'ala je obećao da će pomoći ovu vjeru, neka znate dobro tako nam Allaha jednoga. Ve makane hakana ne rasul mu'minin, kaže gospodar gospodar, ja sam se obavezao na sunnet da ću pomoći, da ću koga pomoći? sunet Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Kaže gospodar, ja sam se obavezao da ću pomoći svoje iskrene robove, da ću pomoći one koji žele da uzdignu moju, vir, moju vjeru i neću ih poniziti, kaže gospodar, i neću ih prepustiti same sebi, kaže gospodar. Kaže gospodar, te bareke u otala, kaže, inna lahi hrbu lezine kvatilune fice bili safen ke ennehum كأنه منعهم مرصوص Subhanallah, Allah voli one koje se na njegovom putu bore u rodovima kada su šta bedem čvrsti Allahu ekber Allah voli ove neka znate zulumčari Allah voli ove vas ne voli neka znate taguti i svi vi koji želi, želite da svojim fetvama uništite umet Muhammed ali salatu wasalam nikada nećete uspjeti nikada neće uspjeti svi su pokušavali ovo što vi pokušavate samo na razne načine tako nam Allaha jednoga tako nam Allaha jednoga nećete nikada uspjeti, nećete nikada uspjeti, ja evo za falun, zašto jedno govorite, a drugo radite, zašto jedno govorite, a drugo radite, kemo ne makte najnje laj, jente kulu ne mana, te falun, o kako je lao mrsko, o kako Allah ne voli kad govorite riječi koje djela ne prate, i zato Allah te barke, te Allah garantuje, on je garant da će čuvati svoj din, i Kur'an, i on gdje je nad njim, I njemu hvala na tome. Molim Allah te bareke u otara da pomogne svoje borci gdje god živjeli, radili, borili se. Molim Allah subhanahu wa da omili islam i džihad u našim srcima. Molim Allah te bareke u ta'ala nam podari jezgrovit govor. Molim Allah te bareke za uputu. Subhanahu wa da nas učusti na putu istine. Molim Allah te bareke vatala da nam oprosti grije koje smo počinili svjesno ili nesvjesno. Molim Allah te bareke vatala, o gospodar noš, o stvoritelj naš, tako ti svih tvojih imena kojima si sebe nazvao u Kur'anu, za koje znamo i koje ne znamo pomozi islam i muslimane o Allahu, o Allahu podaru naš, o stvoritelj naš o odmilostivi, najmilostivi tako ti tvoje veličine tako ti tvoje uzvišenosti, pomozi nas Allahu naš pomozi nas gospodaru naš tebi se odazivamo, tebi pomoć tražimo, od tebe uput tražimo, samo tebi robujemo, samo tebi vade činimo, od tebe tražimo da nas pomogneš, gospodar naš. Mi nemamo nikoga osim tebe, Allahu naš. Mi nemamo nikoga osim tebe, Allahu. Tako ti tvoje veličine pomozi nas, učvrsti nas, sastavi nas sa Muhammedom, sallallahu sa poslanicima i sa šehidima. Rekao ovo, da molim Allah da oprosti imeni imama i posljedna doba je Elhamdulillahi Rabbil Alemin s ovim bih i završio draga moja braća plemenite i cijeljene sestre moleći Allah da mi oprosti ono što sam pogriješio to je od mene šitana a što sam pogodio to od njega te bareke u etala Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Bismillah, assalamu alaikum, rahmetullah, vebrakatu, draga braća i poštovane sestre, da se čujemo. Bismillah, vassalatu, vassalam, ala sejidina Muhammedin, wala, wala alihi, vassahbi, neđmain. Assalamu alaikum, rahmetullah, vebrakatu, draga braća i poštovane sestre, bio je to naš dragi brat Izet. Molimo Allah, spano, tala, da ga obilno nagradi na ovom večerašnjem njegovom izlaganju. Molimo Allah subhanahu wa ta'ala da nagradi također braću i sestre koji su večeras bili ponovo sa nama u sobi put vjernika kao i braću i sestre koji su nas slušali putem radija. Inšala najavljujemo za utorak hudbu od, eh, od brata Adama Demirovića u 21.30. Također najavljujemo eh, hudbu od, eh, od brata Nusreta Demirovića u srijedu u 21.30 također, znači, po, znači utrak i srijedu, inšala, pustit ćemo hudbe od brata Adema i od brata Nuseta, znači ovo je zadnja hudba e, što je bila. Samo inšala, završajemo večerašnje druženje, moleće Allah spano tala da nas smiluje da nas učesti na put istine. Spanik Allahumma wa bihamdike, ešhedu la ilaha illa ente, stakfiruke wa tubu lejk. Salam lejk wa rahmatullahi wa barakatuh.